มบัญญัติบทที่7ข้อ 6 ถึงข้อ8เฉลยธรรมบัญญัติ 28 ข้อ 25ถึง26 แล้วก็บทที่ 32 ข้อ 30โรบทที่10 ว่า you have always been the God of love and the God of power พระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเสมอมา You have never changed From Genesis to Revelation is the one story of your love นั้นจากปฐมกาลจนทั้งถึงวิวรณ์นั้นมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับความรักของพระองค์ It is the one story of your using Israel and then your son Jesus to reach all nations. นั่นก็คือการที่พระองค์ทรงใช้ประชากรของพระองค์คืออิสราเอลและพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู เพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งโลกนี้ And so we come now and we say Father นั้นเรามาในเวลานี้เราบอกว่าพระบิดา In the name of Jesus ในนามของพระเยซู Grant us revelation ขอประทานการสำแดงให้กับเราด้วย Take everything that was shared in the last session เอาทุกสิ่งที่เราได้แบ่งปันกันไปในค่าเวลาที่แล้ว and reveal it to us in ever expanding ways. ขอพระองค์ทรงนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงกับเราในการที่ขยายขึ้นเพื่อที่เราเองจะเข้าใจได้มากขึ้นอีก Now Holy Spirit และในเวลานี้พระยาไปสุดจ้า in unending measure ขอพระองค์เองทรงเทลงมาอย่างไม่จำกัด Your teacher เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นครูอาจารย์ของเรา In the name of Jesus When I said that Israel is an apostolic nation, Some of you wondered what does an apostolic nation look like? ก็มีหลายคนก็สงสัยว่าประเทศอาคาทูเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง It is a nation whose every point in history มันคือประเทศที่ ทุกๆจุดของประวัติศาสตร์ของพวกเขา t e l l ี you something about God บอกคุณบางสิ่งบางอย่างถึงเรื่องของพระเจ้า Every time Israel lost battles ทุกครั้งที่อิสราเอลพ่ายแพ้สงคราม it was because of their disobedience to God าะเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า and every battle every war that they won แล้วก็ทุกสงครามนะคะทุกการสู้รบที่พวกเขาชนะ always required miracles แล้วก็ทุกครั้งก็จะต้องมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น even in modern history. แม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้ And so everything about Jewish history tells you something about God. เพราะฉะนั้นทุกแง่มุมของประวัติศาสตร์ของคนยิวนั้นพูดกับคุณในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเสมอ If we can show here, please. It's an apostolic nation an apostolic person or a believer Our call is to not see things the way the world sees them What the world sees is this is just common, this is history, this is just the way it is. วิธีที่โลกมองนะ เช่น อันนี้เหรอ เป็นเรื่องทั่วไป เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ We see with God's eyes แต่เรามองเห็นด้วยสายตาของพระเจ้า The world could just go through Israel's history like academics โลกนี้เนี่ย ก็เข้าไปดูประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเหมือนกับมันเป็นความรู้แบบวิชาการ But when we see Israel's history, we see the miracle of God. แต่ว่าเวลาที่เรามองดูอิสราเอลเราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า The next one. The same thing is true of a seed. อันนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะลักษณะเดียวกันกับเมล็ด Most people in the world would say, "Oh, seeds are very common." นั้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็บอกเมล็ดก็แค่เมล็ดอ่ะ That's not what God said. แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ใช่แบบนั้น It's not what the Father said all throughout the Old Testament. และนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระบิดาพูดถึงนะในตลอดทั่วพันธสัญญาเลย It's not what Jesus said. ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเยซู ดในลักษณะนี้เลย They continually use the s e a to teach principles of the kingdom เพราะว่าพระคัมภีร์นั้นใช้หลักการของเมล็ดพันธุ์เพื่อสอนถึงหลักการแห่งอาณาจักรของพระเจ้า And so to understand the miracle of a seed นั้นเพื่อที่เราจะเข้าใจการอัศจรรย์ของเมล็ด We must understand some principles เราก็ต้องเข้าใจหลักการต่างๆก่อน Now a seed is anything that God is in นั้น มเล็ดพันธุ์ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าอยู่ในสิ่งนั้น Now when you have a seed in the natural นั่นในฝ่ายธรรมชาติเมื่อคุณมีเมล็ดพันธุ์ and you plant it in the ground แล้วคุณเอามันไปฝังดินและปลูกลงในดิน it is dark นะมันก็เริ่มขึ้น just like this frame it is dark นะ the seeds in the ground. So oh, And someone can take you to this piece of ground and say, there's a seed underneath this dirt. โอเคถ้ามีใครเนี่ยพาคุณเนี่ยไปที่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วบอกว่าใต้ดินเนี่ยมีเมล็ดอยู่นะ But as long as the seed is in the darkness, ตราบใดก็แล้วแต่ที่เมล็ดนั้นยังฝังอยู่ในดินในความมืดนั้น you do not know the name of the seed. ุณน่ะไม่มีทางรู้เลยว่าเมล็ดนั้นชื่ออะไร You don't know the true identity of the seed. คุณไม่รู้อัตลักษณ์ที่แท้จริงของเมล็ดนั้นว่าหน้าตาจะเป็นยังไง It's only when the seed sprouts and begins to come up out of the ground into the light จนกระทั่งเมล็ดนั้นเนี่ย เริ่มแตกออกมา นั้นเจริญเติบโตขึ้นมาผ่านทะลุพื้นดินขึ้นมามาสู่ความสว่าง Do you know the name of the seed. ณจุดนั้นแหละ คุณรู้แล้วว่านี่คือต้นอะไร Do you follow? The same was true of Israel นี่ก็เป็นจริงเหมือนกันกับอิสราเอล God promised to the Old Testament prophets พระเจ้านั้นทรงสัญญาผ่านผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม that someday Israel would be a nation again and return to her land ว่าวันหนึ่งอิสราเอลนั้นจะกลับมาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาจะกลับคืนสู่แผ่นดินของเขา And so that prophetic word of God was like a seed but it was planted and it looked like darkness It looked like the Jewish people in the Holocaust were being killed and murdered and that there would never be a seed left มันดูเหมือนว่าคนยิวนั้นเมื่ออยู่ในการฆ่าล้างเผ่าพันยินนะผัดเผ่าพันยิวนั้น มันอยู่ในความมืดนะ แล้วก็ถูกทำลายล้างและดูเหมือนว่าจะไม่มีไม่รอดแล้วไม่มีอะไรเหลือ But when the seed is God's own prophetic word out of God's mouth, ดังนั้นเมื่อเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นคำพยากรณ์ที่ เป็นถ้อยคำของพระเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ It doesn't matter what the darkness is นั้นความมืดนั้นมันไม่สำคัญหรอกจะมืดแบบไหนมืดแค่ไหน It doesn't matter how long that seed's planted in darkness แล้วก็มันไม่สำคัญหรอกว่ามันถูกฝังอยู่ในดินนั้นนานเท่าไหร่ It will triumph มันจะมีชัยชนะแน่ Every time ทุกครั้งเลย And when this seed triumphed Israel was born as a nation และเมื่อเมล็ดนี้มีชัยชนะอิสราเอลก็เกิด มาเป็นขึ้นมาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่ง and when Israel came forth from the darkness แล้วก็เมื่ออิสราเอลนั้นก้าวออกมาจากความมืด and the light of many of God's prophecies was fulfilled แล้วก็คำพยากรณ์มากมาย ของพระเจ้านั้นได้เกิดขึ้นเป็นจริง the entire world ทั้งโลกนี้ the entire church คริสตจักรทั้งหลาย entered a new spiritual season แล้วก็เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ของในฝ่ายวิญญาณ and as you will see นะและคุณก็จะเห็น when Israel was blessed เมื่ออิสราเอลว่าเมื่ออิสราเอลได้รับการอวยพร the church was blessed คริสตจักรก็ได้รับการอวยพรด้วย Some of you have heard of blood moons. พวกคุณบางคนคงได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระจันทร์สีเลือดแล้ว Now just so you know what that means. เพื่อที่ให้พวกคุณรู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรกัน It's when the sun is here. ก็คือเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะ. The moon is here, และดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะ and the earth it's in between them แล้วก็โลกเนี่ยเคลื่อนตัวมาอยู่ระหว่างกลางนะของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ it's called a lunar eclipse ah, Now NASA which is a world renowned organization for studying the stars and the planets ค์กรที่มีชื่อเสียงในโลกนี้นะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวดวงจันทร์ดาวเคราท้องหลย They were the ones who discovered the blood moon pattern. เขาก็เลยอยากที่จะค้นหาว่ารูปแบบของการเกิดดวงจันทร์สีเลือดเนี่ยมันเป็นยังไง Theologians, prophets did not. ในขณะที่นักนักนักศาสนศาสตร์นะแล้วก็นักวิชาการเนี่ยไม่ได้สนใจ But God used scientists who didn't even believe in Him discovered the blood moon pattern แต่พระเจ้าทรงใช้นักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้าเลยซ้ำเลยซ้ำไปเป็นผู้ที่ค้นพบนะรูปแบบของการเกิดพระจันทร์สีเลือด and when the scientists put the facts out there แล้วก็เมื่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาข้อเท็จจริงนะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยออกมานำเสนอ and God began speaking to His people with revelation and interpretation แล้วพระเจ้าก็เริ่มพูดกับคนของพระองค์ถึงการแสดงนี้และการตีความหมายของสิ่งนี้ Now for the years 2014 and 2015, you will have four blood moons. คุณจะมีอ่าดวงจันทร์สีเลือดเนี่ยเกิดขึ้น4ครั้งด้วยกัน Four. 4 4 Four, it's called a tetrad. tetrad The first one was on Passover this past spring. นะอันแรกเลยนะเกิดขึ้นนะในช่วงปัสกาที่ผ่านมานะคะ s t r ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่นค่ะ The next one is on Sukkot ของเราต้องบอกเป็นฤดูร้อนนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงอยู่เพิ่ม Third one Passover next year แล้วก็ปีหน้านะคะกลับมาปัสกาใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง And then Sukkot of 2015 แล้วก็อยู่เพิ่มปีหน้านะคะ2015 ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง So you can see the pattern ตรงนี้คุณได้เห็นรูปแบบของมันแล้ว the major feast Passover which celebrates the death and the resurrection of Christ ซึ่งเฉลิมฉลองนะคะการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาของพระคริสต์ Tabernacles เทศกาลอยู่เพลิน which celebrates the coming of Christ The next one We have had eight of these in 2,000 years. นะ ใน 2,000 ปี นะ ที่ผ่านมา นะเราเพิ่งมีเทตราก็คือว่าเกิดขึ้น 4 ครั้งซ้อนอย่างนี้เนี่ยเพิ่งมีเกิดขึ้นแค่ 8 ครั้งเท่านั้นเอง ใน 2,000 ปี Now just to put it in perspective นะโอเคตรงนี้เรามา มองดูตรงนี้ I want you to see how rare this is เพื่อที่พวกคุณเองอยากให้พวกคุณได้เห็นว่า สิ่งนี้มันไม่ใช่ รื่องธรรมดา In 2,000 years since the time of Christ ตั้งแต่สมัยของพระเยซูคริสต์มาเนี่ยเป็นเวลา 2,000 ปี These signs in the heavens have only occurred eight times หมายสำคัญที่เกิดบนท้องฟ้าเนี่ยเกิดในลักษณะนี้เพิ่งเกิดทั้งหมด8ครั้งเท่านั้นเอง And most of you know in Scripture, eight is the number for new beginnings. แล้วพวกคุณเองที่รู้เกี่ยวกับเรื่อง ัวเลขนะในพระคัมภีร์คุณก็จะรู้ว่าเลข8เนี่ยมันเป็นเลขที่มีความหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ So right now, right now, ดังนั้นในเวลานี้ we are in the middle of the eighth month. ะเรานั้นอยู่อยู่ในระหว่างของอันที่ 8 นี้ Now, the blood moons follow scripture that says that God will speak in the suns and in the heavens. ในดวงจันทร์สีเลือดเนี่ยมันก็ในพระคัมภีร์ได้พูด ับเราบอกว่าพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านไม้สำคัญบนท้องฟ้า You know, Psalm 19 says the heavens will proclaim His word. สดุดี19นะบอกว่าฟ้าสวรรค์จะเป่าประกาศนะ Now see if you can see the pattern. พันธกิจของพระเจ้านะคะก็คือลองดูซิว่าคุณจะมองรูปแบบตัวนี้ออกไหม What happened in 32 and 33 AD? นั้นต้องไปดูประวัติสตรนะคะ ในปีคศ32กับ33เกิดอะไรขึ้น It was the year of the crucifixion of Christ, wasn't it? ใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกไหม So the first time the Father moved the planets around for these four blood moons was the year his son died and rose from the dead. ที่พระเจ้านั้นทรงเคลื่อนนะสิ่งต่างๆ ในฟ้าในท้องฟ้าเนี่ยนะก็คือครั้งแรกปีแรกนะคือเวลาที่พระบุตรของพระองค์นั้นถูกตรึงบนไม้กางเขนสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตาย That alone is enough reason to say wake up my spirit แค่เหตุผลอันนี้เรื่องเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลที่จะพูดกับตัวเราว่า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ่ยตื่นเถิด If he did the same thing in the heavens when his son died and rose again And now he's doing it this year. I should wake up. ในสิ่งที่พระองค์กระทำในปีที่พระบุตรของพระสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตาย และตอนนี้พระองค์กำลังทำในลักษณะเดียวกัน อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดกับตัวเราเองว่าตื่นได้แล้ว He's trying to s ะเพราะว่านั่นคือวิธีที่พระองค์กำลังพยายามจะพูดกับเรา The second, the third, and the fourth blood moon นนอันที่สองอันที่สามและอันที่สี่นะที่เกิดขึ้น all happened in the years 795 to 861. And in each time those were three different kingdoms that tried to destroy Israel but Israel triumphed. และทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็จะมีอาณาจักรที่พยายามมหาอำนาจที่พยายามเข้ามาทำลายอิสราเอลแล้วอิสราเอลนั้นก็ชนะตลอด So the first blood moon, heaven comes to earth. Jesus is crucified and resurrected. เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เกิดขึ้นดวงจันทร์สีเลือดพระเยซูถูกตรึงและพระองค์เป็นขึ้นจากความตาย And the second, third, and fourth enemies come against Israel. แล้วก็ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่มีศัตรูลุกรานเข้ามาที่อิสราเอล And Israel is resurrected. They are alive and they triumph. และอิสราเอลนั้นก็เป็นขึ้นจากความตายพวกเขามีชัยชนะพวกเขามีชีวิตอยู่ The fifth time the blood moon tetrad was there. นั้นครั้งที่ห้าที่เกิดขึ้นสี่ครั้ง was in 1493. งจันทร์สีเลือดเกิดขึ้นอีกครั้งเกิดขึ้นในปีคศ1493 If you are a history student ถ้าคุณเองนั้นเป็นคนที่เรียนรักการเรียนเรื่อวัติศส then you know this is the time period of the Spanish Inquisition คุณก็จะรู้ว่า นี่เป็นเวลานะคะ Spanish Inquisition แปลไทยว่าอะไรเนี่ย มันเป็นเหมือนการคุกคามนะยึดทรัพย์แล้วก็ข่มเหงนะ คนยิวที่เกิดขึ้นในประเทศสเปน Now don't feel like you have to go study history อย่ารู้สึกว่าวันนี้ต้องกลับไปหาหนูนะแล้วก็ขอรายละเอียดมากมายว่ามันคืออะไร And if you're sitting there going I didn't know what a Spanish Inquisition was แล้วก็หน้าเราแบบเรื่องอะไรวะเนี่ย <laughs> It's okay ก็ไม่เป็นไร It's okay But this was the time when the church Catholic and Protestant ะคะทั้งคาทอลิกนะคะแล้วก็โปรเตสแตนต์ persecuted the Jews นะก็คือในภาพรวมนะคะก็คือข่มเหงคนยิว This is when we call them Christ killers นะแล้วก็พวกเขาเนี่ยเรียกว่า Christ killer นะฆาตกรแห่งพระคริสต์ And this is when the church influenced the government of Spain นะแล้วก็ขอไม่ใช่ขอโทษ วกเขาพวกคริสเตียนเรียกคนยิวว่าเป็นผู้ฆ่าพระคริสต์นะ เพราะฉะนั้นนี่คือเวลาที่คริสเตียนนั้นมีอิทธิพลต่อรัฐบาลของสเปน and said that if Jew d not become a Christian แล้วก็พูดอย่างนี้ว่าถ้าคนยิวไม่ยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ they w o u l be killed พวกเขาจะถูกฆ่าาและนั่นเป็นท่าทีของคริสตจักร our history is not very pretty ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะ And then it grew to where they said they did not want any Jews in their country. แล้วมันก็ขยายต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาสู่จุดที่พวกเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้คนยิวอยู่ในประเทศนั้นอีกต่อไป So the Jews lost their homes. เพราะนั้นคนยิวนั้นสูญเสียบ้าน lost their land. สูญเสียที่ดิน and were given a choice. แล้วก็ต้องเลือก leave the country with nothing ออกจากประเทศไปตัวเปล่า become a Christian นะฮะ หรือมาเป็นคริสเตียนซะก็ไม่เกี่ยวหรือฆ่าตายซะล h งจันทร์สีเลือดครั้งที่6นะะเกิดขึ้นในปี1949 This was right after Israel had become a nation in 1948. อันนี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่ต่อนะจากจุดที่อิสราเอลนั้นได้เกิดขึ้นมาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งเลย Israel became a nation อิสราเอลกลายเป็นประเทศใหม่ครั้งหนึ่ง uh, and within 24 hours all the Arab countries around Israel got their armies together to attack ประเทศอาหรับที่ล้อมรอบอิสราเอลนั้นระดมกองทัพนั้นเข้าโจมตีอิสราเอลเลย1967 1967 This is when the Arab armies came against Israel because they wanted to take Jerusalem นั้นกองทัพของอาหรับนั้นญานตราทัพเข้ามาโจมตีอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาต้องการยึดยินอิสราเอลไว้ And now และ2014 to 2015และตอนนี้2014ถึง2015 we have the same signs in the heavens เราเองมีหมายสำคัญลักษณะเดียวกันเลยปรากฏบนท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่ง so this is only the eighth time in 21 centuries แล้วนี่นะเป็นครั้งที่8ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20ในช่วง 2,100 ปี Seeds beget seeds มเมล็ดเท่านั้นจึงทำให้เกิดมเมล็ดได้ What I mean by that is นะะมันหมายความว่าไง There are some fruits for example ตัวอย่างเช่นนะะมันมีผลไม้บางอย่าง You can take one seed and you plant it คุณเอาเมล็ดมาเมล็ดหนึ่งนะแล้วคุณก็ฝังเข้าไปในดิน and when the fruit comes up เมื่อมีผลต้นไม้ขึ้นมาเกิดผล and has many seeds inside นะ คุณไปเด็ดผลมาในผลหนึ่งเนี่ย มีเมล็ดเยอะแยะเลยอยู่ข้างใน and now you can plant those seeds นะคุณก็เอาเมล็ดเนี่ยที่คุณเอาออกมาเนี่ย ไปปลูกเพิ่มมากขึ้นอีก the same is true in the spirit นั้นในฝ่ายวิญญาณก็เป็นลักษณะเดียวกัน if you have the eyes to see ถ้าคุณสามารถที่จะเห็นสิ่งนี้ then you can identify จะทำให้คุณระบุได้ว่า the true face or the true identity of a seed นะก็คือหน้าที่แท้จริงหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริงของเมล็ดนั้นน่ะเป็นยังไง For example ยกตัวอย่างเช่น you had the seed of God prophesying that Israel would be a nation คุณมีเมล็ดแห่งคำเผยพระชนะนะพยากรณ์ว่าอิสราเอลจะเกิดขึ้นเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่ง But when the seed was covered in darkness and millions were being killed in the Holocaust และแต่เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งคำพยากรณ์เนี่ยถูกฝังอยู่ในดิน นั้นในความมืดมิดนั้นเนี่ยมีคนเป็นล้านล้านคนถูกฆ่าตาย Many thought the true identity of the seed was the death of all Jews นั้นหลายคนเนี่ยเดาว่านะอัตลักษณ์ที่แท้จริงเมล็ดเนี่ยก็คือกำลังพูดถึงการตายความหายนะของคนยิวมากมาย But those who knew God's word แต่คนที่รู้จักพระวจนะของพระเจ้า knew that that was not true ก็จะรู้ว่า มันไม่เป็นความจริงเลย that the true face and the true identity of the seed would come forth in time นะแต่ว่า หน้าตาที่แท้จริงของเมล็ดนี้เนี่ยหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริงของเมล็ดพันธุ์แห่งคำพยากรณ์นั้น จะปรากฏขึ้นให้เราเห็นเป็นจริง เมื่อเวลาเราจะ and Israel would be a nation และอิสราเอลนั้นจะกลายเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่ง when God is moving เมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหว you have to have good eyes คุณต้องมีตาที่ดีนะสายตาที่ดี Otherwise, you will just see darkness. And if all you see is darkness, or all the enemy's doing this, or fear, then you will never see the true face or identity of what God is doing. เพราะนั้นตาของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีสายตาของพระเจ้าสิ่งที่คุณมองก็คุณเห็นแต่สิ่งเลวร้ายสิ่งที่ศัตรูทำคุณเห็นแต่ความมืด So if ever you think something is really difficult and really bad คุณไม่สามารถเห็นภาระที่แท้จริงของสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนมันเลวร้าย Say f ่ t คุณถามคุณบอกว่าพระบิดาเจ้า Give me your eyes ขอพระองค์ให้ตาของพระองค์แบบของลูกกับลูกได้ไหม Because what's the real seed in this What's coming out of all this สิ่งนี้น่ยมเมล็ดพันธุ์ที่แท้จริงที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ In the blood moon pattern ในรูปแบบของ ของการสีเลือด They all had this in common นะทั้งหมดเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ there was a threat to existence like there was a threat that to the existence of the life of Christ a threat to the life of Israel นะมันมีการคุกคามหรือข่มขู่นะของถึงความอยู่รอดนะของของชนชาติอิสราเอลนะหรือชีวิตแห่งพระคริสต์เนี่ย so at first it all looked like darkness แล้วก็ตอนแรกนะมันดูเหมือน มืดครึ้มจริง Christ hanging on the cross ๆเพราะว่าตอนที่วินั้นพระเยซูถูกถูกโยนไว้กับเขนหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การฆ่านักของบัญยิม but that was only the beginning แต่ว่านั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง then there was the triumph of Israel นะ จุดที่สองก็คือชัยชนะของอิสราเอล And in every blood moon pattern I just told you about, where Israel was attacked, eventually Israel triumphed. แล้วก็ในรูปแบบนะของดวงจันทร์สีเลือดที่ดิฉันได้พูดกับ ไปแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยจะเป็นการคุกคามที่เกิดขึ้นต่ออิสราเอลแล้วอิสราเอลเองนั้นจะมีชัยชนะในสิ่งนั้น Now do you remember that I said when Israel became a nation in 1948อ่าจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าอิสราเอลนั้นได้กลับมาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งนั้นในปี 1948 That we entered a new spiritual season และในเวลานั้นเราทั้งหลายก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในฝ่ายวิญญาณ Because when that prophecy of God was fulfilled It released a fullness of oneness. นะได้ปลดปล่อยนะความ เป็น น้ำหนึ่ง ใจ เดียวกัน อย่าง เต็ม ขนาด ความ เป็น หนึ่ง เดียวกันอย่างเต็มขนาด Connection between the Jew and the believer. นะระหว่างคนยิวและกับคน ผู้ เชื่อ For example. ยกตัวอย่างเช่น Israel was attacked right after it became a nation. หลังจากอิสราเอลเป็น brand new baby Israel นั่นเจ็ดประเทศยากไร้ครับเข้ามาลุมนะทารกอิสราเอลที่เพิ่งเกิดได้24ชั่วโมงเอง but Israel won แต่อิสราเอลชนะ by verifiable miracles on the battlefield ด้วยการอัศจรรย์ในการสู้รบนี้ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบนะมีหลักฐานยืนยันด้วย And after Israel triumphed through the miracle hand of God, แล้วก็เมื่ออิสราเอลนั้นมีชัยชนะนะด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้า Now จุดนี้เองเป็นครั้งแรก We see the connection with the body of Christ ในประวัติศาสตร์ที่เราเห็นการเชื่อมต่อกันในพระกาย Because right after that was the first movement of worldwide healing revivals in the body of Christ เพราะว่าจากจุดนี้เองเกิดเป็นการขับเคลื่อนทั่วโลกนะ เกี่ยวกับในเรื่องของการฟื้นฟูด้วยการรักษาโรคเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น ทั่วโลก Remember when I said in 1967, in the next blood moon, the armies surrounded and they wanted to take Jerusalem. แล้วก็ในปี1967จำได้ไหมที่บอกว่ากองทัพมาล้อมอย่าประเทศอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาต้องการยึดเยรูซาเล็ม But through a series of military miracles ดังนั้นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นผ่านการรบเนี่ยเกิดเป็นเป็นเป็นครั้งต่อเนื่องกันมา Israel triumphed was And for the first time for 2,000 years, Jerusalem was one, and it was under Israel's control. For the first time since the time of Christ, the place where Christ was, the place where the Holy Spirit was poured out in the upper room, was under Israeli control. เป็นครั้งแรกใน2,000 และเป็นขึ้นจากความตายที่พระองค์บังเกิดแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงมาที่เยรูซาเล็มนั้นเป็นครั้งแรกที่กลับเข้ามาอยู่ในเนื้อของของคนยิวอีกเป็นสถานที่ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในวันเพนเทคอสตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลอำนาจของคนยิวนะแล้วก็ภายใน the charismatic movement hit the Catholic Church and Protestant Church. ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำการฟื้นฟูใหญ่นะทำให้เกิดเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มคาริสมาติกนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางพวกคาทอลิกและพวกโปรเตสแตนต์ And in places around the world, it was the greatest outpouring of the Holy Spirit since the Roman แล้วก็ มีหลายหลายที่ในโลกนี้ที่มีการเทลงมาของพระยานบริสุทธิ์ยัางยิ่งใหญ่มากนะคะนับตั้งแต่หนังสือกิจการมานะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายหลายที่ and now we're seeing what new pattern ในนี้เราก็เริ่มเห็นนะรูปแบบว่าโอเคเมื่อมีดวงจันทร์สีเลือด the enemy is c o i n g against Israel ก็จะมีศัตรูที่จะมาประชิดหรือต่อสู้กับอิสราเอล by miracles of God Israel wins the battles and the wars แล้ว วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะอิสราเอลเองก็จะมีชัยชนะเหนือการสู้รบหรือสงคราม And when Israel triumphs, God then pours out a great blessing on the body of Christ. และเมื่ออิสราเอลชนะพระองค์ก็จะเทพระพรลงมาอย่างมากข้ามกลางพระกายของพระคริสต์ทั่วโลก There will not be another blood moon tetrad. และจะไม่มีดวงจันทร์สีเลือดเกิดขึ้นในซีรีส์สีครั้งติดกันอย่างนี้อีกเลย So you are living in a very unusual season. Now I know this looks a little confusing. So let me explain it this way. จะขออธิบายว่า <laughs> I need seven volunteers. ขออาสาสมัครเจ็ดคน I found that you don't have to talk, you don't have to dance. I just, need to sit down and now we it. No, no, no. Doesn't matter your age, we're open. นะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะ And if you would line up right over there, just line up. สองสามสี่ห้าเจ็ดเฮ้ยเอ๊ะโอเคอีกหน่อยอีกหน่อยไปอีกหน่อยอีกหน่อยเธออีกหน่อยกระดึ๊บไปอีกหน่อยโอเค I would like to introduce you to blood moon number one อยากจะขอแนะนำให้คุณรู้จักดวงจันทร์สีเลือดหมายเลขหนึ่ง So if you would come let's see I have to think of it your way I couldn't think this way okay if you would stand here ah Rotanzilla at Malipin. Can you see it right there? And ah, if you would have let me number two, ah, you stay there, there. my legs are over you. and you stay there. And let me number ah, three, Rotanzilla at Malipin. Come down here a little bit. Ah, at the very let me four. Okay, Rotanzilla at Malipin. Yes, please come this ah. way. And you are here. Okay, you're okay. okay. You are the sun eclipse. Uh, ah, แล้วคุณเป็น ah, sun eclipse So we are here. สุริยคราหรือยุคราคาสุริย You can put the hour point back up. That will help him. เขาบอกว่าเหมือนกันนะคะ See what you said. Yeah, put the yeah. เจนนะคะคาสไลด์เอาไว้นะคะ ah, mm-hmm. All right. If you would come. Okay. น้องคนนี้ And if you would stand right here. ยืนตรงนั้นนะคะ Mm-hmm. ในช่วง2,000ปี and every time it has been a significant time in Bible history or in church history และทุกครั้งเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์หรือแม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ของพระเจ้าด้วย But this year, at the beginning of the Jewish year, Rosh Hashanah, แล้วก็ปีนี้นะเมื่อเริ่มต้นนะก็คือปีใหม่ของยิวนะคะ Rosh Hashanah. Right here, the beginning of the new year. นะนั่นก็คือเริ่มต้นปีใหม่นะของปฏิทินยิวนะ starts a biblical year นะก็เป็นจุดเริ่มต้นของปีปฏิทินพระคัมภีร์ใหม่ it's called the year of Shabbat เรียกว่าปีสบาโต h e v i t i c u s 25 มาจากในวินิติ 25 some you may hear it called Smita นะบางคนเรียกว่า Smita นะ but that means the year of rest นั้นหมายถึงนะ Smita ก็คือปีแห่งการพักผ่อน and it goes from Rosh Hashanah 2014เพราะฉะนั้นเนี่ยสมิตาเนี่ย ก็จะเริ่มนะคะจากโรชชนาก็คือปีใหม่นะคะของ 2014 ไม่ใช่ปฏิทินเรานะนี่ปฏิทินยิวนะ to Rosh Hashanah 2015ไปถึงโรชชนานะของปี2015 so you have two layers of prophetic และตรงนี้คุณมีการพยากรณ์สองชั้นที่ซ้อนกันอยู่ You have the blood moons. คุณมีดวงจันทร์สีเลือด And then it's as if the Father reaches his arms out and embraces this season with a Shabbat year. นั้นมันเรากับว่าพระเจ้านั้นทรงเอื้อมมือของพงมานะแล้วก็กอดนะหรือคว้าฤดูกาลนี้เอาไว้นะห้อมล้อมมันไว้ด้วยปีสบาโต Now you may think Shabbat year I don't know what is this คุณอาจจะบอกว่าปีสบาโตอะไรไม่ Don't worry, I will not give you a quiz. ไม่ต้องห่วงนะไม่มีการสอบ Most Americans don't know this. The Shabbat year was God's invitation to all who believed in Him. เป็นคำเชื่อเชิญจากพระเจ้าที่มาถึงทุกคนที่เชื่อวางใจ it was his invitation to Israel to give a testimony to the nations ที่จะเป็นคำพยานให้กับบรรดาประชาชาติ In the Shabbat year they were not to plant any food ในปีสบาโตนั้นพวกเขาจะไม่ทำการเพาะปลูกอะไรเลย They were to have the faith พวกเขาจะต้องมีความเชื่อ that in the year before ว่าปีก่อนหน้าปีสบาโต God would bring in enough food พระเจ้านั้นจะทำให้เกิดผลผลิตและอาหารมากเพียงพอ for two years สำหรับสองปี that in the Shabbat year they would plant no crops ก็เพราะว่าในปีสบายตพวกเขาจะไม่ขัำการเพาะปลูกใดๆทั้งสิ้น but even in the next year when they planted their crops it would be another year before they would be harvest แล้วก็ปีหลังจากสบายโตเนี่ยเมื่อเขาเริ่มเพาะปลูกใหม่อีกครั้ง ก็ต้องใช้เวลากว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยว So it was a time for Israel to be an apostolic nation and say, We live by faith in God. เพราะฉะนั้นนี่คือเวลานะที่ชนชาติอิสราเอลนั้น จะดำเนินชีวิตในฐานะ เป็นประเทศอัครทูตที่จะสำแดงกับโลกนี้ว่าเราเชื่อวางใจในพระเจ้า God is our provider พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งให้กับเรา Money is not our idol นั้นเงินไม่ใช่ลูกของเรา Our self efforts are not our idol นะ self effort นะความพยายามด้วยกำลังของเราเองนะ ก็ไม่ใช่ลูกคารมของเรา เราไม่ได้กราบไหว้กำลังของเราเอง and if they honored the Sabbath year แล้วถ้าพวกเขาให้เกียรตินะปีสบาโต God p o u r out great blessing พระเจ้าก็เทพระพรของพระองค์มา but when they did not แต่เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟัง a curse came คำแช่งสาปเข้ามา I'm going to show you can sit down thank you thank you ขอบคุณมากนะคะ thank you การใส่เสืค่ะ time here ดังนั้นในปีสบาโตหรือสมิตา you could honor it คุณสามารถที่จะให้เกียรติมัน you could rest พักสงบ you could have plenty แล้วก็มีมากมาย you could have freedom มีเสรีภาพ and rest knowing God will take care of me because I obey His commandments แล้วพักสงบแล้ววางใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของคุณเพราะว่าคุณกำลังเชื่อฟังพระองค์อยู่ or หรือ You can say, No, I've got to keep working. I, v e got to do the land. I've got to work and provide for myself. หรือบอกว่าไม่หรอกฉันจะต้องทำงานสิฉันจะต้องทำงานฉันต้องตัดเตรียมนะฉันต้องทำเพื่อที่จะเพื่อเตรียมเพื่อตัวเอง But if you did not keep the Sabbath year, แต่ว่าถ้าคุณเองนั้นไม่รักษาปีสบาตโตไว้ even if you planted your crops ต่อให้คุณเนี่ยเพาะปลูกด้วยซ้ำไป they did not bring harvest มันจะไม่มีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นโ e c a u s e y ที่ส s o b ก็เพราะว่าคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า Let me give you examples จะให้ตัวอย่างกับพวกคุณ The Smita year or the Sabbath year ปีสบาโตหรือปีสมิตา It only happens once every seven years ก็คือปีสบาโตก็คือปีที่เจ็ดทุกๆเจ็ดปีเป็นปีสบาโต Once every seven years จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งทุกๆเจ็ด the destruction of the first temple and the destruction of the second temple both happened in Shemitah years prior to that Israel had not kept the Sabbath year ก่อนหน้านั้นชนชาติอิสราเอลไม่ได้ถือรักษาปีสบาโตเอาไว้เลย and of all the times that the temple has been destroyed it happened in Shemitah year ก็คือในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพระวิหารจะถูกทำลายเนี่ยในปีไหนก็ได้ แต่เจาะจงจะต้องเกิดขึ้นในปีสบาโก Smita here. Jerusalem fell to Babylon. นะเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลายนะคะโดยพวกบาบิโลน The Jews had turned away. พวกยิวนั้นหัน trusted their efforts, money was an idol, and they no longer kept the Sabbath here and trusted God. And they brought a curse upon themselves. And they went into Babylonian captivity. Because God said, If you keep the Sabbath here, ระเจ้าเองก็จะรักษาเราไว้ But if you don't keep the Sabbath year, แต่ถ้าเราไม่ถือรักษาปีสบาตเอาไว้ I will let you have your way. พระเจ้าก็จะปลดปล่อย ก็จะยอมให้เราทำอย่างที่เราอยากจะทำ Ezekiel's vision in chapter 40นั้นเอเสเคียล40ที่พูดถึงนิมิตที่เอเซเคียลมี happened during a Sabbath year. นิมิตนั้นมาในปีสบาโต He had kept the Sabbath. เขาได้ถือรักษาสบาโตไว้ And so God blesses him with t His i s และพระเจ้าทรงอวยพรเขาในปีนั้นด้วยนิมิตที่ยิ่งใหญ่ and he sees the son of man เขาได้เห็นบุตรมนุษย์ because you see when the Jew kept the Sabbath year เพราะนั้นคุณเห็นไหมว่าเมื่อคนยิวรักษาปีสบาโต God had an uncommon blessing for them พระเจ้านั้นมีพระพรที่ไม่ธรรมดาให้กับพวกเขา you remember Daniel คุณจำดาเนียนได้ใช่ไหม remember Shadrach Meshach Abednego จำได้ไหม Shadrach WeChat Yeah. Uh, class WeChat Almost as music to Lin They were in captivity in Babylon. While all of the Jews had been sent to Babylon because they had disobeyed the Sabbath year. ในขณะที่พวกคนยิวทั้งหลาย ถูกหวานล้อมให้เป็นเชลยในบาบิโลนเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังในการถือรักษาปีสบาโต These young men had obeyed แต่คนหนุ่มเหล่านี้ได้เชื่อฟังพระเจ้า So even though they were in captivity และแม้ว่าพวกเขาถูกรวมหวานต้อนไปรวมกับคนทั้งหลายที่ไปเป็นเฉลย Even though the rest of their nation was under a curse ทั้งนั้นที่ประเทศของเขาที่เหลืออยู่ทั้งหมดอยู่ภายใต้คำเช่นจับ They flourish. พวกเขานะเบ่งบานประสบความสำเร็จ They prospered. พวกเขามั่งคั่งนะประสบความสำเร็จ Daniel was given great favor and great promotion. และดาเนียลนั้นยิ่งได้รับความโปรดปรานอย่างยิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง Because even if the nation was under a curse, if God saw individuals that obeyed it, He blessed them. นั้นแม้ว่าทั้งประเทศจะอยู่ใต้คำแจ้งสาปแต่ถ้าพระเจ้าเห็นว่ามีคนที่เชื่อฟังและวางใจพระองค์พระองค์ก็จะอวยพรคนนั้น And when the Jews were released from Babylonian captivity และเมื่อคนยิวนั้น ได้รับการปล่อยตัวจากการเป็นเชลยในบาบิโลน It was in the Sabbath year ก็เป็นปีสบาโตที่เช่นกัน They were given freedom เป็นปีที่เขาได้อิสรภาพ Now you may think what does this have to do with me นะแล้วคุณก็ถามบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันบ้าง Let me explain ขออธิบาย I will give the two most recent examples of Shemitah or the Sabbath year ดิฉันจะให้ตัวอย่างนะที่ไม่ไกลนี้เองนะ ที่เกี่ยวข้องกับปีสบาโต There has been a pattern all throughout history ก็คือสิ่งนี้มันเป็นรูปแบบนะ ตลอดทั่วประวัติศาสตร์มาเนี่ย เป็นแบบนี้ตลอด that at the beginning of the Sabbath year ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นเนี่ยที่จุดเริ่มต้นของปีสบาโต you start getting an idea of what God's going to do คุณเริ่มที่จะจับเขาได้ว่าพระเจ้าจะทำอะไร but the final judgment always comes on the last day of the Sabbath year แต่ว่าการตัดสินพิพากษาสุดท้ายของพระเจ้านั้นก็จะอยู่นะจะปรากฏเต็มที่ในวันสุดท้ายของปีสบาโต Now you do not need to know what I'm about to say. But I know that there are a couple of people in here who follow the Jewish months of the year. So for them I want to say the Sabbath year always ends on the 29th of Elul. ก็คือว่าปลายปีสบาโตมักจบในวันที่29 2001ปี 2001 it was a Sabbath year เป็นปีสบาโต and exactly uh, on the last day of that Sabbath year และวันสุดท้ายเป๊ะเลยของปีสบาโตในปีนั้น U.S. stock markets crashed the worst in history ก็คือตลาดหุ้นของอเมริกานะฮะล่มนะฮะล่มแบบวิกฤตแบบสุดๆเลย ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาไม่เคยเลวร้ายขนาดนี้มาก่อน and it shook the economies of every nation around the world including Thailand แล้วก็การล่มสลายของตลาดหุ้นของอเมริกานั้นส่งผลกระทบนะไปสู่เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย Some of you are old enough to remember some of the economic difficulties of 2001. ถ้าพวกคุณมีอายุมากพอทันในปีนั้น คุณก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแถวๆปีนั้นถูกไหมปี่องันนี่อะไร you had another ต้มยำกุ้ง You had another Sabbath year 2008. ปี 2008 นะปี 2008นะะก็คือเป็นปีสบาโตอีก And on the 29th of Elul, the last day of the Shemitah แล้วก็วันที่ 29 นะคะของเดือนนะคะเอลานะคะก็คือ วันสุดท้าย ของปีสปาโต ในปีนั้น Stock markets around the world crashed the worst in world history แล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะโลกนะก็คือครั้ง ยิ่งใหญ่มากเลยทั่วโลก And it was like a domino. It affected every nation, every currency. แล้วก็มันเป็นเหมือนกับโดมิโนนะคะ ไปทั่วโลกเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น So when you look at the Sabbath year, it has always brought you great economic prosperity or economic difficulty. ก็คือถ้ามันไม่พาไม่นำเอาความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมานะก็จะนำเอาวิกฤตทางเศรษฐกิจเข้ามา So you will begin a Sabbath year ราชชนะฉะนั้นเนี่ยปีสบาโตจะเริ่มครั้งใหม่นี้จะเริ่มในโรชชนะ and it will end in 2015 2014 นะ แล้วก็ไปจบนะที่โรชชนะของ2015 by the end of that year นะและตอนท้ายของปีนั้น as you're coming near Passover 2015 คุณมันเข้าใกล้นะคะปัจกานะของ2015ร o ชชนะแล้วก็ปีใหม่นะของปริทิยิว there is a possibility มันมีความเป็นไปได้นะ you'll either see great financial difficulty นะคะว่าอาจจะเกิดนะคะความยากลำบากทางด้านการเงินที่ยิ่งใหญ่ in the whole world ทั่วโลก or a great turnaround of blessing หรืออาจจะมีการกลับมุมนะคะพลิกมุมนะกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ทั่วโลก เมนแต่เมนก็ขอนิดใหญ่เนาะ So let me put it a little bit in perspective because t h e Father just wants you to know this. และก็คืออยากให้เรามองตรงนี้ด้วยความเข้าใจด้วยมุมมองนว่าพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยพระบิดาต้องให้เรารับรู้สิ่งนี้ This is important for you. It's important for Israel. It's important for your finance. นะแล้วก็สำคัญนะกับการเงินของพวกคุณ It's important for your churches. สำคัญต่อคริสตจักรของคุณ Okay. We are in a season that has only happened eight times in 2,000 years. แล้วเราอยู่ในฤดูกาลที่เกิดขึ้นเพียง8ครั้งเท่านั้นในรอบ2,000ปี with the blood moons, we know that in some way นะแล้วก็มีปรากฏการณ์นะดวงจันทร์สีเลือด แล้วเรารู้นะว่า follows its pattern นะเรารู้นะคะว่ามันมีรูปแบบที่มันมักเกิดขึ้นอย่างนี้ sometime in the next year and a half Israel may go through a difficult time but when it comes do not believe that's the final word นะแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณอยากคิดว่ามันจบแค่นั้น Because God will cause Israel to triumph. ก็เพราะว่าพระเจ้าจะทำให้อิสราเอลชนะ And when Israel triumphs, และเมื่ออิสราเอลชนะ it will bring a greater outpouring of the Spirit on the body of Christ. การก็จะมีการเทลงมานะในฝ่ายวิญญาณนั้นให้กับพระกายของพระคริสต์อย่างยิ่งใหญ่ So begin preparing your spirit ดังนั้นคุณกระเตรียมจิตวิญญาณของคุณให้ดี for something greater. สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า greater in the spirit, นะยิ่งใหญ่กว่าในมิติฝ่ายวิญญาณ greater harvest of souls. Prepare in your churches. Prepare your churches with all love ด้วยความรักดิฉันขอพูดสิ่งนี้ด้วยความรักแบบสุขใจเลย If God saved every person in Thailand right now, the church is not ready. ข้าพเจ้าส่งคนไทยเนี่ยดวงวิญญาณไทยเนี่ยคนไทย ถ้าประเทศไทยเข้ามาเนี่ยพี่จะรับมือไม่อยู่ไม่พร้อม The church isn't ready to disciple that many people ก็เพราะว่าคริสตจักรยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับการสร้างสาวกจำนวนมากมายขนาดนี้ถูกไหมพรอไหม So when y o u praying for revival n oh God s a Thailand เมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้าขอองค์ผู้ประเทศไทยขอส่งไฟในการฟื้นฟูมาเตรียมตัวสิเตรียมตัวให้พร้อม so that if God did bring in many new believers, you would be ready to disciple them. and prepare yourself we don't know exactly what God's going to do in this blood moon cycle เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับวงจรของดวงจันทร์สีเลือดนี้ but this we know แต่สิ่งที่เรารู้คือสิ่งนี้ whatever happens ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม whatever it looks like นะคะไม่ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงก็ตาม the true face of the seed นะหน้าตาที่แท้จริงของเมล็ดนี้ is God will do miracles to protect Israel ก็คือพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ที่จะปกป้องอารักขาอิสราเอลไว้ and God will bring a miracle of a new Spirit realm to the body of Christ และพระเจ้าเองจะเทพระวิญญาณของพระองค์ และทำในมิติฝ่ายวิญญาณยังยิ่งใหญ่ในสิ่งในระดับใหม่กับบรรดาประชาชาติทั่วโลก And in the same blood moon cycle แล้วก็ในวงจรของดวงจันทร์สีเลือดแบบเดียวกัน We have a Sabbath year และเรายังทบตรงนี้เข้าไปอีกเรามีปีสบาโต And if you are living ถ้าคุณนั้นมีชีวิต loving Jesus loving others loving Israel you have no fear Because whether economic judgment comes to the world or whether it is economic blessing, ไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาในเชิงเศรษฐกิจนะที่จะเกิดขึ้นก็คือล่มสลาย ในฝ่ายเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับโลกหรือจะเป็นพระพรเชิงเศรษฐกิจที่เทลงมาให้กับโลกนี้ก็ตาม อ l ู่พิเศษคุณจะปลอดภัย but ask for wisdom แต่ว่าขอสติปัญญาจากพระเจ้า ask for wisdom ขอสติปัญญาจากพระเจ้า as you go through 2014 2015 just listen to the Holy Spirit ในขณะที่คุณดำเนินชีวิตนะผ่าน 2004ไป2014 2015ทุลถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ where do you want my finances ว่าพระองค์ต้องการให้การเงินของลูกไปทิศทางไหน Where do you want my investments? พระองค์ต้องการให้ลูกลงทุนที่ไหนบ้าง How do you want me to prepare? พระองค์ต้องการให้ลูกเตรียมตัวยังไง Because you see, ก็เพราะว่า there is only one tree. มันมีต้นไม้เนี่ยเพียงต้นเดียว And just as Israel is an apostolic nation, and how Israel survives gives glory to God. ก็เหมือนกับอิสราเอลซึ่งเป็น แค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็นประเทศอัครทูตนั้น และอิสราเอลนั้นอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยมาได้ยังไง It is also God's plan นะมันก็เป็นแผนการของพระเจ้าด้วย That as we go through the blood moons and the shmita นะในขณะที่เราเคลื่อนเข้าสู่อ่าดวงจันทร์สีเลือดและปีสบาโต That we the body of Christ พวกเราทั้งหลาย ที่เป็นพระกายของพระคริสต์ prosper จากประสบความสำเร็จมั่งคั่งรุ่งเรือง in love ในความรัก in mercy ในความเมตตา discipleship ในการสร้างสาวก in intercession ในการอธิษฐานวิงวอน in finance ในการเงิน in missions ในการทำธุรกิจ and when the rest of the world is afraid and the economy shaken we stand as a light to the nation และเมื่อทั้งโลกนี้ถูกขย่านะด้วยความกลัวในเรื่องของเศรษฐกิจเราทั้งหลายพังงานขึ้นเป็นแสงสว่างของพระเจ้า

That was Abraham. Abraham. Moses. Moses. David. David. Esther. Esther. Ruth. Ruth. They are the roots of the faith. And Isaiah says, out of the root นั้นอิสยาห์บอกว่าจากรากอันนี้ grew the shoot of Jesse of Jesus and so it's like the trunk of the tree is Jesus. นะแล้วก็พระเยซูเป็นต้นของลำต้นของต้นไม้ He came up out of the Jewish roots พระองค์ขึ้นมาจากรากแห่งความเป็นยิว And the Gentiles were grafted in as branches แล้วก็คนต่างชาตินั้นถูกทาบกิ่งติดเข้ามาเป็นก้านทั้งหลายกิ่งทั้งหลาย And when the root is healthy It sends a sap นะมันก็จะดูดเอาความอุดมสมบูรณ์นั้นเข้ามาในลำต้น and the sap goes to the branches นะแล้วก็ไปที่กิ่งต่างๆ and the branches bear great fruit แล้วกิ่งต่างๆก็จะเกิดผลมาก the condition of the root of the tree นั้นสภาพของรากของต้นไม้ that supports the tree ที่เป็นมีบทบาทหรือหน้าที่ในการให้การสนับสนุนหล่อเลี้ยงต้น now determines นะก็จะเป็นตัวกำหนดนะตัดสินผลที่จะเกิดขึ้นในกิจ There are not many stories in the Bible นะในพระคัมภีไม่ได้มีเรื่องราวมากมายนะ There's one มีแค่เรื่องเดียว The Father wants family ก็คือสิ่งเดียวนั้นก็คือพระบิดาต้องการครอบครัว There is one tree มีต้นไม้ต้นเดียว There is one family มีครอบครัวเดียว And those who understand that revelation puts upon them a heavy blessing. For he said to Abraham, Whoever blesses you, I will bless. And he didn't just mean bless the man Abraham. และพระองค์ไม่ได้หมายความแค่ไปอวยพรตัวตนของอับราฮัมเท่านั้น h ี่ e a n whoever blesses the seed I have begun in you Abraham แต่พระองค์หมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่อวยพรเมล็ดของเจ้าเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ออกจากเจ้า เราจะอวยพร The seed that b i r t h d a v i d t h e b i r t h Jesus นะแลเมล็ดนี้นั้นทำให้พระเยซูนั้นเกิดขึ้นมา The seed that birthed the bride of Christ นั้นเมล็ด ที่ทำให้เจ้าสาวของพระที่ปรากฏตัวขึ้นมา Whoever blesses and understands the Father's heart นั้นผู้ใดที่เข้าใจถึงหัวใจของพระบิดา I will bless นะพระองค์ผู้ใดที่อวยพรหัวใจของพระบิดาเราจะอวยพรผู้นั้น There is one story from Genesis to Revelation เพราะนั้นจากประถมกาลจนถึงวิวรณ์มีเรื่องเดียวเท่านั้น It is the story of this tree ก็คือเรื่องราวของต้นมะกอกเทศนี่แหละ And that when the family is fulfilled และเมื่อภาพของครอบครัวนี้สำเร็จ the Father will send the Messiah again พระเจ้าพระบิดาจะส่งพระเมสสิยาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง but in the meantime แต่ว่าในขณะนี้ He's giving signs in the heavens พระองค์ให้หมายสำคัญปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า so you can be aware เพื่อเราทั้งหลายจะตื่นตัว ready เตรียมตัวให้พร้อม now I will be honest with you ดิฉันก็ขอพูดแบบจริงใจเลยนะ There are many who are talking about the four blood moons and making it sound like, oh, be afraid, something terrible is coming. มีคนมากมายที่พูดถึงดวงจันทร์สีเลือดแล้วก็พูดในลักษณะที่มันน่ากลัวเหลือเกิน Don't listen to him. อย่าไปฟังมากนะ อย่าไปฟังพวกเขาเลย Fear is not the signature of the Father's heart. ก็เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดความกลัวรับรองได้ไม่ใช่ลายเซ็นของพระเจ้า Those who do not understand the Father will be afraid. คนที่ไม่เข้าใจหัวใจของพระบิดาก็จะอยู่ในความกลัว But those of us who understand his ways, แต่ว่าเราทั้งหลายผู้ซึ่งเข้าใจวิถีทางของ those of us who understand how every seed he plants will triumph, นั้นทุกคนที่เข้าใจนะว่าทุกเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์นั้นปลูกลงจะชนะแน่ then we know to look for great progress in และทำให้เราเองมองไปที่พระสัญญาอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้า and we know และเรารู้ว่า that even if there's economic difficulty that would come แม้ว่าอาจจะเกิดความยากลำบากในเชิงเศรษฐกิจ God wants to give wisdom to the body of Christ for you to be financially safe and to even know where to plant your financial seed so you prosper พระเจ้าจะอวยพรเชิงเศรษฐกิจกับคุณและทำให้คุณรับรู้ว่าคุณเองนั้นจะต้องเอา การลงทุนของคุณหรือว่าคุณจะจัดการทางด้านการเงินของคุณยังไงเพื่อคุณเองนั้นจะมั่งคั่งประสบความสำเร็จ Since Abraham, Israel has been the apostolic nation showing forth God to the world. นั้นตั้งแต่สมัยของอับราฮัมมาอิสราเอลนั้นเป็นประเทศอัครทูตที่สำแดงความสว่างให้กับทั้งโลกนี้ But since 1948 i n the change in the spiritual atmosphere. แล้วก็ตั้งแต่1948 มาก็มีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ Now the body of Christ is also an apostolic. nation ตอนนี้พระกายของพระคริสต์ก็เป็นประเทศเป็นชาติชนชาติแห่งการทูตด้วยเช่นเดียวกัน Peter says you are a people who are not a people you are a holy priesthood a royal nation นี่คือสาเหตุที่อาจารย์เปโตรพูดว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติบริสุทธิ์นะคะเป็นโปรหิตหลวง And now for those who stand with Jesus and those who stand with Israel นะกับคนที่ยืนเคียงข้างอิสราเอล who honor the oneness นะผู้ซึ่งให้เกียรติกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน says now I want you to be a powerful apostolic light to the nation พระองค์บอกว่าเราต้องการให้เจ้าจากจุดนี้เราต้องการให้เจ้านั้นเป็นความสว่างที่เจิดจ้าให้กับบรรดาประชาชาติ I want to pour out a blessing of my presence and my power upon the body of Christ. เราต้องการเทพระพรแห่งการทรงสถิตและฤทธิ์อำนาจของเราลงมาในพระกายของพระคริสต์ It is ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน that you are different from non-believers ว่าพวกคุณนั้นจะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกคุณนั้นแตกต่างจากคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้า in your personality ในทั้งบุคลิกภาพของ in your marriages ในการสมรส in your families ในครอบครัวของคุณ and in your oneness in your churches แล้วก็ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรของคุณเอง you show the kingdom of heaven now you show the kingdom คุณเองนั้นได้สำแดงอาณาจักรสวรรค์ ให้ให้ให้คนอื่นได้เห็น So in the name of Jesus เพราะฉะนั้นในนามของพระเยซู I say to you my Thai friends เพื่อนคนไทยทั้งหลายดิฉันขอพูดกับคุณอย่างนี้ว่า I honor you ดิฉันขอให้เกียรติพวกคุณทุกคน I honor you ดิฉันให้เกียรติพวกคุณทุกคน I honor Rehearse the things you've heard today. Rehearse them. And you will go over them, review them. คุณกลับไปนะแล้วไปทบทวนสิ่งที่คุณได้ยินในวันนี้ Till it gets deep in your spirit. จนกระทั่งมันลงลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณ Because these aren't the words of a woman. เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นถ้อยคำของผู้หญิงคนหนึ่ง These are the understandings of the Holy Spirit. นี่เป็นความเข้าใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานให้ Rehearse them. ทบทวน over and over ซ้ำแล้วซ้ำเล่า until you realize you are an apostolic sign with Israel จนกระทั่งจนกว่าคุณเองนั้นจะตระหนักได้รับรู้ว่าคุณเองนั้นเป็นหมายสำคัญแห่งการเป็นอัครทูตชนชาติในอัครทูตร่วมกับอิสราเอล until you realize these are not ordinary days จนกว่าคุณเองจะตระหนักว่าในเวลานี้ไม่ใช่เวลาธรรมดาทั่วไป ว่าคุณตื่นตัวขึ้นมา expectant คาดหวัง full of love and faith เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อ Remember จำไว้ว่า you are lovers of Israel you are lovers of Israel คุณเป็น lover of Israel คุณเป็นคนที่รักอิสราเอล because you love the Lord ก็เพราะว่าคุณรักพระเจ้า so yes stand and pray with Israel ราะฉะนั้นให้ยืนหยัดอธิษฐานเคียงข้างอิสราเอลมายืนหยัดแปลว่ารู้ that not until the time of the Gentiles is fulfilled then Israel's veil will be removed and she will see Jesus คุณรู้จากพระวจนะที่บอกว่าจนกว่าคนต่างชาติเข้ามาครบจำนวน พระเจ้าทำให้มีม่านบางตาอิสราเอลอยู่ so if you want to love Israel เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรักอิสราเอล when the time of Jesus นำคนไทยมาเชื่อพระเยซูสิ Because the time of the Gentiles will not be fulfilled ก็เพราะว่าเวลาของคนต่างชาติจะไม่สามารถเข้ามาครบจำนวนได้ Until all have heard จนกว่าทุกคนจะได้ยินข่าวประเสริฐ And when you win the tithe and go to Cambodia and go to Vietnam พอเมื่อคุณประกาศกับคนไทยหมดแล้ว ก็ข้ามไปเขมรข้ามไปเวียดนาม Until all the Gentiles have heard จนกว่าคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ยินคำประเสริฐทั้งหมด and then it will be time for the veil to be removed และนั่นคือเวลาของที่พระเจ้านั้นจะเอาสิ่งที่บางตาคนอิสราเอลออก Israel will know the Messiah นั่นคือเวลาที่คนอิสราเอลจะมารู้จักพระเมสยาของเธอ and the Messiah will come through the clouds for us all และพระเมสยาจะเสด็จมาท่ามกลางผืนเมฆเพื่อเราทั้งหมด มี่เน้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการแสดงที่ำึภาพต่าง ๆ มากมายที่เราไม่เคยได้ยินอย่างนี้เลยแเจ้าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในวันนี้คือหัวใจของพระองค์ที่ออกมาท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ยิน อย่างชัดเจน ว่าพระเจ้าพระองค์รักอิสราเอลและพระองค์ต้องการให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอิสราเอลเพราะว่าพระองค์รักเราด้วยและพระองค์อยากให้เราเองนั้นไม่พลาดพระสัญญาใด ๆ พระพรใด ๆ ที่พระองค์กำลังขับเคลื่อนท่ามกลางโลกนี้และครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระองค์เองนั้น เหมือนร้องตะโกนจากฟ้าสวรรค์ลงมาว่าตื่นเถิดเจ้าสาวชาวไทยของเราตื่นเถิดและจงรับรู้ จงตื่นตัวและ เคลื่อนกับ เรา พระองค์เจ้าคะนี่คือสิ่งที่เราได้ยิน ชัดมากในวันนี้ ขอ พระองค์เองนั้นทรงสัมผัสหัวใจทุกดวงที่อยู่ที่ นี่ พระเจ้าขอให้ความรัก ที่มีต่ออิสราเอลเป็นความรักในแบบของพระองค์มาจากพระองค์เพื่อพระองค์ พระเจ้าเพื่อทุกสิ่งนั้นจะนำให้หัวใจของพระองค์ที่มีต่อเราซึ่งเป็นคนต่างชาติ และอิสราเอลในภาพของคนใหม่คนเดียวนั้น จะเป็นภาพที่ชัดเจนในหัวใจของเราทุกคนและอย่างลากลึกลงทุกวันพระองค์เจ้าเราจะขอบคุณพระองค์ในวันนี้ สำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้เรียนรู้ พื่อที่เราจะเอาตัวเราไปอยู่ในจุดที่ถูกต้อง เพื่อที่เราเองนั้น จะเป็นเหมือนภาชนะที่เปิดกว้างออกและรองรับสิ่งที่พระองค์กำลังเทลงมาพระองค์เจ้าที่เราทุกคนนั้นจะยิ่งลงลึกในความรัก ในความเป็นลูกของพระองค์ที่จะรู้จักพ่อของเรา และพี่ชายคนโตของเราชัดเจนขึ้นพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในวันนี้สำหรับทุกๆคนที่ได้สละเวลามาพระองค์เจ้า พระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ สิ่งที่เขาลงทุนพระองค์จะคืนให้มากมายทวีคูณในความเข้าใจในการเติบโต และในการที่ชีวิตของเขาจะมาอยู่ในจุดที่เขาจะได้รับพระพรยักสั่นแน่นรุนรถพระเจ้าเราจะขอบคุณพระองค์ขออวยพรอิสราเอลอวยพรทุกกคน พระเจ้าในการกลับไปและเตรียมตัวในช่วงปีขึ้นข้างหน้านี้ พระเจ้าที่พวกเขาจะเป็นความสว่าง ที่เจอจ้าจะหรับใช้แสง ท่ามกลางประเทศนี้เซาท์อีสเอเชีย พระองค์เจ้าที่ทุกคนจะเห็นว่าในการทรงเรียกของพระองค์ให้เรานั้นร่วมเป็นประชาชาติแห่งอาครทูตร่วมกับอิสราเอลนั้นหน้าตามันเป็นยังไงพระเจ้าที่เป็นเหตุให้คนมากมายนั้น วิ่งเข้าใส่อาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าเราจะขอบคุณพระองค์ฝากพี่ชายคนโตไว้พระองค์จะที่พระองค์จะปกป้องเขาท่ามกลางฤดูกาลดวงจันทร์สีเลือดนี้พระองค์เจ้าที่เขาเองนั้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นภาชนะที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ปรากฏขึ้นทางด่ดาเขาและเราคาดหวังว่าในชัยชนะนี้ เราจะหลายที่เป็นพระกายของพระคริสต์คริสตจักรของพระองค์ประชากรที่ถูกเรียกในนามของพระองค์เราจะสัมผัสการเทลงมาอย่างยิ่งใหญ่ อย่างอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้า เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในวันนี้ เราจี่ค้านขอบคุณในนามของพระเยซูอาเมน